для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі а тут лівень хлынуў раптам, прорвала. За ўсю сухмень адзіны дождж пайшоў. Зямля ўздрыгнула, у міг паднялася у пухерах і лужах, і пайшоў і пайшоў дождж, шалёны, ярый, Ён доўга назапашваў пра холоду і вільгаць, калі гэта праўда на снежных хрыбтах саміх гімалаяў Ух гэтыя гімалаі Такая моц еды ей пабег да хаты. Чаму сам не ведае, просто так. Бо чалавек, калі попадае пад дождж, заўсёды бяжыць да хаты ці яшчэ пад які дах. Звычка! Але навошта хавацца ад такога дажджу? Ён падумаў так, калі убачыў, як уся сям'я кутыбаевых, абуталіп, зарыпа і двое сыночкаў, давул і эрмек, узяўшыся за рукикі, скакала і прытанцоўвала пад дажджом каля свайго барака. І тое ўзрушыла едыея, не таму, што яны сваволілі і радаваліся дажджу, а таму, што яшчэ перад пачаткам дажджу, абуталіп і зарыпа змовіліся, каб быць разам пад дажджом, з дзецьмі, усёй сям'ёй, Едыею такое не прыйшло б у галаву. А яны, купаючыся ў залеве, скакалі і крычалі, як гусі залётныя на аральскім моры. Гэта было свята для іх радасць, што прыйшла з неба. Занудзіліся ў саразеках па дажджы, І хораша стала едыею, І сумна, і смешна, І шкада было іх, што так святкавалі кожную светлую хвіліну на раз'ездзе баранлы буранны. Э едыеі! Давай з намі! — закрычаў скрозь потокі дажджу абуталіп і замахаў руками нібы плывец. Дядька едыей! Узрадавана кінуліся да яго і хлопчыкі. Меншанькі, яму ўсяго толькі трэці год, эрмек. Пястун едыгею бег да яго, раскінуўшы ручаняты, разявіўшы ротик і захлёбваючыся вадой. Яго вочы свяціліся невыказнай радасцю, смеласцю і гарэзлівасцю. Едыгей падхапіў яго, закружыў на руках і не ведаў, што рабіць далей. Ён зусім не меў намеру далучацца да гэтай сямейнай гульні. Але тут з-за вугла з крыкам вышмыгнулі яго дзяўчаткі, сауле і шарапат. Яны прыбеглі на галасы і ўзрадавана шчасліва і патрабавальна прасілі, «Та-та, давай бегать!» И еды ей не стрываў. Цяпер яны ўсе разам аб'яднаўшыся, шалелі под нестиханым ліўнем. Ядыгей не спускаў з рук маленькага эрмека, баючыся, што ён у сумятні упадзе ў лужу і захліпнецца. Абуталіп пасадзіў сабе на спіну яго меншую шарапат. І так яны бегалі, радуючы дзяцей. Эрмек подскокваў на руках у едыгея, крычаў, колькі было сілы, і калі захлынаўся, то хутенька і моцна прыціскаўся мокрым тварыкам да шыі едыгея. Відаць, збоку выглядала вельмі зварушліва, бо едыгей колькі разоў лавіў на сабе удзячныя, шчаслівыя пагляды абуталіпа і зарыпы, якія былі радыя таму, што іх хлапчуку так хораша з дзядзькам едыгеем. А едыгею яго дзяўчаткам таксама было вельмі весела ў гэтай дажджавой забаўцы кутыбаевых. І міжволі звярнуў увагу едыгей, якой прыгожай была зарыпа. Дождж, раскідаў яе чорныя валасы, па твары, шыі, плячах, Я хінаючы яе ад галавы да ног, вада струменілася па прухкім маладым целе жанчыны, акрэсліваючы яе шыю, руки, клубы, лыткі босых ног. А вочы зялі радасцю, гарэзлівасцю, і белыя зубы шчасліва свяціліся. Для саразекаў дождж не дождж, мокры снег паступова, можа, і прасочваецца ў глебу, а дождж, які б ён не быў, як ртуть з далані, збягае з паверхні у яры і рвы, узбурліць, абрынецца і няма яго. Ужо праз колькі хвілін у час той залевы успеніліся ручаі і потокі, моцныя, імклівыя, напорыстыя. І тады баранлінцы сталі бегаць і скакаць па ручаях, пускаць тазікі і карыты на ваду. Старэйшыя дзеці, давул і сауле нават плавалі ў іх па ручаях. Давялося і малодшых таксама пасадзіць у карыта, каб паплавалі. А дождж усё ішоў. Захопленыя сваім заняткам, дзеці аказаліся ля самых пуцей пад насыпам у пачатку раз'езда. У гэты час праходзіў праз баранлы буранны пасажырскі састаў. Людзі, высунуўшыся ці не па пояс, у насціж адчыненыя вокны і дзверы вагонаў дзівіліся з іх няшчасных дзівакоў пустыні. Яны крычалі ім нешта накшталт: « Эй, <laughs> Не утапіцеся! <laughs> Рагаталі, свісталі, скаліліся. Вельмі ўжо смешным падаўся відаць іхні выгляд і цягнік прайшоў абмыты ліўнем разам з тымі хто праз дзень ці два можа пачне расказваць пра тое што бачыў у стэпе каб пацешыць людзей Едыгею раптам здалося, што зарыпа плача. Калі па твары цякуць струмені вады, як з вядра, цяжка сказаць: плача чалавек ці не. І ўсё ж такі зарыпа плакала. Яна прыкідвалася, што смяецца, што ёй вельмі весела, а сама плакала, стрымліваючы ўсхліпы, перабіваючы плач смехам і воклічамі. Абуталіп усхвалявана схапіў яе за руку: « Што з табой? Табе дрэнна? Пайшлі дамоў. Ды не, просто ў мяне і каўка адказала за рыпа яны зноў пачалі гуляць з дзецьмі, спяшаючыся нацешыцца дабротамі выпадковага дажджу. Едыею стала не па сабе, уявіў, як цяжка мабыць усведамляць баранлінцам, што ёсць другое, недаступнае для іх жыццё, дзе дождж не падзея, где люди купаются и плавают у чистой прозрыстой воде, где иншие умовы, иншие радости, иншие клопоты про себе и детей. И каб не бянтэжыць абуталіпа і зарыпу, якія вядома толькі дзеля дзяцей паказвалі сваю весялосць, едыгей рабіў выгляд, што яму падабаюцца гэтыя забавы. Навалтузіліся, нагуляліся ў волю, дзеці і дарослыя, а дождж яшчэ ліў. І тады усе пабеглі да хаты. І спачувальна глядзеў ім услед, любаваўся едыгей, як беглі кутыбаевы, побач бацька, маці, дзеці, усе мокрыя, хоць адзін дзень шчасця у саразеках. Трымаючы малодшую на руках, старэйшую за руку, з'явіўся на парозе едыгей. У кубала спалохана сплясснула руками: « Ой, ды што з вамі? На каго вы падобныя? <laughs> не пужайся маці супакоіў жонку ідыгей і засмяяўся калі а там п'янее ён гуляе са сваімі тайлакамі <laughs> дзецьмі во я і гляджу што і ты прыняў нешта такое усміхнулася з дакорам у кубала ну распранайцеся не стойце як мокрыя куры. Дождж перастаў, але ён яшчэ ліўся недзе па саразекскіх ускраінах да самага світання, бо чуліся сярод начы глухія перакаты далёкага грому. Едыгей колькі разоў прачынаўся ад гэтага і здзіўляўся. На аральскім моры бывала навальніца над галавой грукоча, і то спалася. Ну, там іншая справа, на вальніцы там частыя. Прачынаючыся, угадваў едыей скрозь заплюшчаныя павекі, як сполашна біліся ў вокнах, мільгалі далёкія, размытыя стэпам зарніцы. снілася той ноччу буранному едыею, што зноў ён на фронте под абстрэлам ляжыць. Толькі снарады падалі бясшумна, выбухі бязгучна паўставалі ў паветры і застывалі чорнымі кучомкамі, цяжка і памалу падаючы. Адзін з такіх выбухаў падкінуў яго ў гору, і ён падаў вельмі доўга, падаў заміраннем сэрца у жудасную пустату. Пасля ён бег у атаку, Вельмі многа іх было салдат у шэрых шынялях, якія падняліся ў атаку, але твараў не было відно, здавалася проста шынялі беглі самі па сабе з аўтаматамі ў руках. І калі шынялі закрычалі ура! Перад едыеем узнікла мокрая дажджу, белазубая зарыпа, Гэта было цудоўна. У сіцавым платійку, з рассыпанымі валасамі, у потоках вады, што сцякалі па твары, яна смяялася без упынку. Едыею некалі было затрымлівацца, Ён памятаў, што ішоў у атаку. Чаму ты так смяешся за рыпа? Гэта не к дабру, сказаў едыей. А я, не смяюся, я плачу, адказала яна і працягвала смяяцца пад струменямі дажджу. На другі дзень ён хацеў расказаць сон аб уталіпу і зарыпе. Але перадумаў, нядобрым здаўся сон не трэба лішні раз трывожыць людзей у Пасля такога вялікага дажджу пачала спадаць гарачыня у саразеках. Або, як казаў казангап, кончыліся узяткі лета. Стаялі яшчэ спякотныя дні, але ўжо можна было цярпець. З гэтага часу пачала браць сваё перадасенне раскоша, саразекская. Радая была збавенню ад невыноснай гарачыні і баранлінская дзятва. Ажылі зноў зазвінелі іх галасы, А тут перадалі на раз'езд з кумбеля, што прыбылі на станцыю гзыл ардзінскія кавуны і дыні. І што вось, калі жадаюць баранлінцы, і могуць прыслаць іх колькі трэба, або няхай самі прыедуць забяруць. Гэта і скарыстаў едыей. Пераканаў начальніка раз'езда, што трэба самім паехаць, а то ж прышлюць на табе Божа, што сабе нягожа. Той згадзіўся. Добра кажа, едце з кутыбаевым і выберыце, што лепшае. Гэта толькі трэба было едыею. Хацелася вывесці абуталіпа і зарыпу з дзецьмі хоць на адзін дзень з баранлы бураннага, Ды і самім добра было б праветрыцца. Так выправіліся яны, дзве сям'і з дзецьмі, раненька на спадарожным саставе у кумбель. Прыхарашыліся. Дзецям здавалася, што яны едуць у нейкую казачную краіну, сю дарогу радаваліся, распытвалі, А дрэвы там растуць, растуць, А трава там ёсць зялёная. ёсць і зялёная. І кветкі нават ёсць. І дамы вялікія і машыны бегаюць па вуліцах. А каву новы дыняў колькі хочаш, А марожаныя там ёсць, А там ёсць мора. Ветер залята ў таварны вагон, ліўся роўным прыемным потокам у прачыненыя дзверы, загароджаныя драўляным шчытом на ўсякі выпадак, каб дзеці не ўпалі, хоць на самым праходзе ля краю сядзелі на парожніх скрынях едыгей за буталіпам. Задаволены быў буранны едыгей, што ехалі яны разам, што надвор'е добрае, што дзеці вясёлыя, але боль за ўсё радаваўся і да ей не за малых, а за буталіпа і за рыпу. Прасвятлелі іх твары, вызваліліся людзі хоць бы на нейкі час ад пастаяннай заклапочанасці, унутранай гнятлівасці. І падумалася тады едыею, можа, абуталіпу будзе дазволена жыць у саразеках, як можа і колькі зможа. Дай жа, Божа! прыемна было бачыць. Зарыпа і укубала шчыра гутарылі між сабой пра справы жыцейскія і былі шчаслівыя. А так і павінна быць. Ці многа трэба людзям. Вельмі хацелася едыею, каб утыбаевы забылі ўсе нягоды, каб змаглі яны укараніцца, у іх баранлінскім жыцці, калі іншага не выпадала. Прыемна было таксама едыею, што абуталіп сядзеў побач, кранаючы плячом яго плячо, ведаючы, што на едыгея можна спадзявацца і што яны добра разумеюць адзін аднаго без лішніх слоў, не абыходзячы балючыя тэмы, тое, пра што няма патрэбы гаварыць цаніў едыей абуталіпа за тое, што ён разумны, стрыманы, а больш за аданасць сям'і, дзеля якой жыў абуталіп, не здаваўся і знаходзіў у тым сілу. Слухаючы абуталіпа, едыгей прыходзіў да думкі, што самае лепшае, што можа зрабіць чалавек для іншых, дык гэта выхаваць дастойных дзяцей і ні з чыёй-небудзь дапамогай, а самому дзень пры дні падрабніцы, укладваючы ў гэтую справу усяго сябе. Вось здавалася б, дзе толькі не вучылі сабіджана самага маленства па інтэрнатах, па інстытутах і па розных курсах павышэнняў, Ой, бедны казангап усё, што меў, зарабляў, аддаваў на ўтрыманне сына ў гарадах, каб не горш, чым другім жылося, былося сабіджану. А што толку? Ведаць та ён усё ведае, а нікчэмны, Як ёсць нікчэмны. Вось і думалася тады едыею, пакуль яны разам ехалі за кавунамі і дынямі на кумбель, што як няма іншага выйсця, то варта буталіпу кутыбаеву асесці на баранлы буранным, гаспадарку займець, скаціны завесці, падымаць сыноў сярод саразекаў як можа і колькі можа. Праўда, вучыць яго розуму ён не стаў, але зразумеў з усіх гутарак, што і абуталіп так думае, мае такі намер. Бо цікавіўся ён, як бульбы назапасіць, дзе валёнкі купіць на зіму, жонцы і дзецям. Сам кажа, у ботах пахаджу, Ды яшчэ распытваў: Ці ёсць бібліятэка у кумбелі і ці даюць кнігі на раз'езды для карыстання. Да вечара таго ж дня зноў жа на спадарожным таварняку вярнуліся дамоў з дынямі і кавунамі, што выдзеліў орс баранлінцам. Дзеці, вядома, прытаміліся, але былі вельмі задаволены. Пабылі на кумбелі, цацак накупілі, марожаныя елі і шмат чаго бачылі. Але была адна невялікая замінка у станцыйнай цырульні. Вырашылі падстрыгчы хлопчыкаў, А калі чарга дайшла да эрмека, той справіў такі крык і плач, што рады было не даць хлопцу. Замучыліся ўсе, А ён баится, вырываецца, крычыць, батьку кліча, А буталі падскочыў быў на той момант у магазин побач. Зарыпа не ведала, што рабіць, і чырванела і бялела ад сораму. І ўсё вінілася, што ніколі яшчэ не стрыглі дзіця, шкадавалі, вельмі ўжо прыгожыя кудзеркі былі у мальца. І сапраўды валасы у эрмека цудоўныя, густыя, кучаравыя, да маці падобны, як памыюць галаву і расчэшуць любата. Пайшлі на тое, што у кубала дазволіла падкараціць валасы цауле. Вось глядзіш, дзяўчынка і то не баіцца. Гэта, здавалася, памагло, але як толькі цырульнік узяў у руки машынку, то ізноў у крык і плач. Эрмек вырываўся, а тут якраз у дзвярах з'явіўся абуталіп. Эрмек кінуўся да бацькі, той узяў яго на рукі і моцна абняў, разумеючы, што не варта мучыць хлопчыка. Ой, прабачце, сказаў ён цырульніку, як-небудзь у другі раз. Асмелімся і тады. А, пакуль яшчэ так можна, так будзе, не будзем спяшацца у другі раз. Сябры, выслухалі чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак» і «Вякуе дзень даўжэй за век». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.